Ebe, bai, egia, hori da titulu susena, bioan goza, bon, lujama goza zentako, lehenik, biaren eztetik asikoniz, um, ehm, lujama behita, memento goxo baten pasatzeko para da. Eta gero, orte goziz bezala, hautatzen dugu gai berezi bat, eta orten da bioan iztazuna. Uh, ehm, jakina da bioan eh, landirian dela, mundu uh, osoan, badakigu ere uh, laborantza modernoak, industrialak baduela bere hartura, jenandamendu uh, uh, gehiago xikatuz, produkto kimiko anitz uh, baliatuz, azkenian, ebe bioan uh, desiginda edo pobretu da. E, beraz eh, guk uh, guretzat ez da ez da dudarik uh, ura edo luja aipatzen delaik uh, ejan egiten da beti lur, ura edo luja baliabide nagusiak direla eta salbatu behar direla ebe bion ez tasuna ere berdin uh, salbatu behar den baliabide bat da eta hau izanen da uh, behar da biharko ejonka nagusietarik bat E, ara, labur bilduz e, zer den aurtengo mesua, eta lujaman, beraz, uh, hunen uh, azpi marratzeko, izanen dira, bizton da, usaian bezala, filmak, mai nun aipatua izanen den, bioan naturala, uh, adibidez uh, aurten eh, paka beita gure uh, gomitatzen dugun eskualdea uh, otsoaren problematika adibidez aipatua izanen da baina ere aipatuak izanen dira Euskaregian eginak diren indahak tokiko uh, landare edo arbol motak ekoizteko, tokiko ahazak garatzeko uh, batzu ere eginen dira berriz ere pakatik, eh, hauntz uh, berizi batzuk baitituztean, hauntz jazta beriziak uh, eh, adibidez. Hala, bez, uh, eh, toki bat, uh, behar bada erraiten aldut ere, eh, toki uh, bat eginen dugula orten adibidez uh, hartu gorriari, eta hartu gorriaren inguruan lan egiten dutenei, bai uh, merkatuan, baita ere jastatze guneetan, edo apairuetan, eta jender uh, deskubriarazteko, uh, adibidez tokiko polenta edo tokiko taloa bakarrik hartu gorriarekin egina. Ara, zoen diren pixka bat eh, aipatuak izanen diren uh, gauzak, eh, gaiari lotuak izanen direnak. Uh, ara, lujo amaden boran, uh, elburua da erakustea, um, bioan iztasunaren uh, mantentzeak, ebe ondorio uh, baikoja baduela, bai ekosistemak uh, orekatzeko, eh, paisaiak eh, ere eraikitzeko edo egituratzeko, eta behazkenean hori behita lujamaren mamia ere jateko plazera uh, biziarazteko.